kutoka katika maneno yake tutaleta sauti yake kisha tukifuatisha uh, bayana juu ya maneno tuliyotanguliza naam mada ya leo itakuwa ni kuhusu misikiti yenye makaburi hukmu ya kuswali katika msikiti wenye kaburi hukmu ya kuswali sehemu yenye makaburi hukmu ya kujenga msikiti katika makaburi mada ni mada kubwa tutajaribu kueleza kwa kiasi ambacho kwamba mwenyezi mungu subhanahu wa taala atatuwafikia na tutaashiria zile nukta muhimu ndio tuweze kufanya mulakhas ufupisho wa mada kama hii ndugu wapenzi wa islam kabla hatujaingia katika mada hii twasikitika sana tunapokuta baadhi ya ndugu zetu kutoa ndugu zao katika dini kuwaita makafiri kuwaita mushrikina kwa sababu ya baadhi ya mambo ambayo kwamba yana shubha sisemi shubha kwa watu wote bali shubha kwao wao leo jambo liwe na shubha kwako alafu wawe waislamu watakuwa ni makafiri waislamu watakuwa ni mushirikina waislamu watakuwa ni kuburiuna kwa sababu katika akili yako kuna shubha kuwa lile jambo analolifanya ni makosa ni shirki na ukafiri ni jambo la kusikitisha leo mudham ya waislamu sisemi mmoja wala wawili wala kumi wala ishirini wala mia wala mia mbili bali mudham asilimia kubwa ya Waislamu leo watiwa katika ushirikina, waambiwa wana itikadi mbovu, na haikuwa hukumu hii ni haswa kwa watu wa kawaida, bali imefika mpaka kwa ulamaa wakubwa wakubwa kukosewa adabu, kukosewa hishma na kuwekwa katika maslak kama hii mabaya ya kuonesha kuwa walikuwa na akida mbovu ndugu wapenzi islam ni jambo la kusikitisha sana. Naam, ikhwat alkiram, tumesikia katika maneno yake hayo yaliyotangulia. Kiufupi, kwanza ni kuwa haya ni maneno ya kujenga au kuvuta atifa na simpathi ya watu awamu nnas, kwamba hawajui masala au hukumu ya masail yanayozungumzwa lakini cha msingi na ya msingi na muhimu tutaleta kwenye niqat zitakazofuatia kwanza kule kujidhihirisha yeye huyu bwana kuwa ana yani yanamchoma au anasikia uchungu wa hali ambayo kwamba anayoidai kuwa kuna baadhi ya waislamu wanawakufurisha wenzao ikimaanisha ni kuwakufurisha kusikolingana na msingi ya kisheria na hilo wazi linaonekana kuwa wanaokusudia walinganizi wa tauhid kama itakavyobainika zaidi mbeleni wenye kulingania watu wampwekeshe Allah azza wa jal wenye kuwatahadharisha watu na shirki na akasahau bwana au akakosa kujua au akajifanya kutojua kuwa huko tayari pia yeye ni kuwatuhumu wenzake na jambo ambalo kwamba si dogo yeye anajionyesha anasikia uchungu kuwa waislamu wanahukumiwa hukumu ambazo kwamba hazozistahiki wakati yeye hapa anawahukumia wenzake hukumu ambayo kwamba kiuhakika si sawa wala haistahiki naam nalo ni jambo la kukufurisha kwa batil kukufurisha muislamu kwa batil si jambo dogo ni jambo zito naam ah, kitu cha msingi na cha muhimu ikhwata alkiram barakallahu fikum nitujue kuwa hizi ndio hali za mulabbisin watu waliokosa hujja na wakamaidika kwenye kuwachanganya watu na mambo hutumia taamimati yani kiujumla watu siku hizo wamekuwa wanafanya hivi ah, wanawatoa wenzao kwenye uislamu wanawafanya vile yani hutumia ujumla ili kuonesha yani uzito wa mambo na pia kumkosesha mtu atakaye kumjibu na kumbainisha zile talbisati zake yani pahali pa kumshika ah, maanake akishikwa huku aseme mimi sijakusudia hivyo wala sijasema hilo almuhimu lakini cha msingi ni kwa kuwa ni kina nani wenye kuyafanya hayo maanake hatuwezi kutibu ni ugonjwa mpaka tujue tatizo ni lipi tashkhis almushkila walilla ni gani بالضبط والا tukiacha kiujumla hakuna hakuna uh, natija itakayopatikana naam atutajie ni kina nani ambao kwamba wenye kukufurisha wenzao na ni maneno gani hayo yenye kutoa ushahidi kwa kuwa wamewakufurisha wenzao ima kwa sauti au kwa kitaba alafu na hoja ya kuonesha kuwa ikiwa imepatikana hayo waliotumia kwa wenzao je si mambo ya kukufurishwa almuhim kila kitu kiwe muwathaq ndio tujue namna ya kuenda lakini ama kutumia umumat haitakuwa ni jambo la la sawa naam fi lhaqiqa ikhwata alkiram hizi ni mbinu hutumiwa hizi ni mbinu ambazo kwamba hutumiwa kutoka kale si leo wala si jana mtume alayhi salatu wassalam alipokuja kuwalingania yani makureish makka uislamu na kuwatahadharisha na shirki hawakulifahamu hili jambo fahamu mzuri wala hawakuona kuwa huyu anatutakia kheri na anatukanya sisi na shari na anatuhofia shari iliyotuelekea mbele lao tutaendelea na mtindo huu wa kimaisha la bali wakafahamu kinyume wakafahamu fahamu ya kinyume wakawa wanasema kuwa yusafihu ahlamana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuwatufanya sisi ni wapumbavu hatuna busara ha? wakayaacha yale aliyokuja nayo mtume alaihi salatu wassalam miongoni mwa haki na wakawaepusha watu na haki kama ile kwa mitindo hini ya kimbinu na vitimbi kama hivi kumsifu na sifa ambazo kwamba zitakuanza kuwafanya watu ni wenye kumwepuka huyu yusafihu ahlamana ha, au yuotutukana yuwafanya hivi na vile taib almuhimu akatumia mbinu kama hizo na hizi mbinu bado zinaendelea zinarithiwa baina ya ahlulbatil kutoka wakati huo mpaka zama hizi tulizonazo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah alitumiliwa mbinu hiyo hiyo ha, anafanya kufurisha watu anawatoa Uislamu kwenye Uislamu mpaka ikafikia kufungwa na kupoteza maisha yake kwa sababu ya fitna na mitihani kama hiyo hivyo hivyo amemtumilia mbinu hiyo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah na kila mtu aliyekuja na haki hutumiliwa mbinu kama hiyo kuchafuliwa jina na kubandikwa mambo ambayo kwamba hako nayo أمر تفقون زيد بلاني تفقوا الله عز وجل سما أتواصوا به بل هم قوم طاغون je wamehusiana baina yao jambo hili wanarithiana jambo hilo kwa kuhusiana bali ni watu ambao kwamba wako na tughyani upotevu naam jambo la pili ikhwatal kiram barakallahu fikum ni inapasa tujue kuwa kila muislamu inampasa yeye ajue kuwa kukufurisha جانب لك كفريشة مسألة كفريشة نحقي الله عز وجل نمتم يواكي بمعنى كفيري نيولي أن الله عز وجل نمتم يواكي صلى الله عليه وسلم ومن جالية كوني كفيري ومن ومميت كفيري أو من حكومية كوني كفيري كما في لم يسلام نيولي أن الله عز وجل نمتم يواكي ومن حكومية كوني يسلام باسي هكونا يويوتي أباسو آه، كزنقمز مسألة كما هاي بلا إليه watu wote hawapaswi kuzungumza masala kama haya ikiwa hawana elimu bali anayetakaniwa kuzungumza masala kama haya ni yule mwenye elimu nayo na ujuzi wa mambo kama haya taib pili ni kuwa au tukiendelea au kubainisha zaidi jambo hilo ni kuwa ijulikane kuwa jambo la takfir kumkufurisha asiyestahiki kukufurishwa ni jambo la hatari kumkufurisha kumhukumia ukafiri mtu ambaye kwamba hastahiki hukumu ile ni jambo la hatari si jambo jepesi vile vile kuacha kumkufurisha anayestahiki kukufurishwa pia ni jambo la hatari kwa hivyo hizi zote ni hukumu mbili ziko na usawa kwenye uhatari wake kumtoa kwenye uislamu asiyestahiki kutolewa ni hatari vile vile kumuingiza kwenye uislamu asiyestahiki kuingia ni hatari naam na hilo ni kuwa yani jambo la kwanza kumtoa mtu kwenye uislamu asiyestahiki kutolewa asiye ambaye kwamba hajakufurishwa na Allah azza wa jalla mtume wake wakakufurisha hapo ndani yake utakuna kupingana na hukumu ya Allah na mtume wake alayhi salatu wasalam jambo la pili hivyo hivyo kumuingiza kwenye uislamu mtu ambaye kwamba Allah azza wa jalla mtume wake amemhukumia kuwa ni kafiri kuna kupingana na kuzozana au kuvutana na hukumu ya Allah azza wa jalla na mtume wake kwa hivyo kwenye yote mawili kuna kupinga hukumu ya Allah azza wa jalla لم تميواكي أسيما العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أسيما ونحن نبرأ إلى الله أن نكفر من لم يكفره الله ورسوله سيسي تنا يتكاسم بلي الله عز وجل كم كفريشة يليم بيقام با حاجة كفريشة أن الله عز وجل لم تميواكي كما نبرأ إلى الله أن نتهيب من تكفير من كفره الله ورسوله كما tunavyojitakasa mbele ya الله عز وجل jalla kuogopa kumkufurisha yule ambaye kwamba Allah عز وجل jalla na mtume الأمر لله والحكم لله أمر يا الله نحكم يا الله فإذا حكم على أحد بالكفر وجب علينا قبوله والرضا به والحكم بكفره الله عز وجل نحكمي موجك ونكفير إن توجيب سيسي ككبال حكمه na kuridhia hukumu hiyo ya Allah na kumhukumia huyo mtu aliyohukumiwa na Allah kuwa ni kafiri tukamhukumia kuwa ni kafiri wa idha nafa al-kufra an ahadin wajaba alayna ar-ridha bidhalika wa بذلك al-kufri anhu na Allah anapokanusha ukafiri kwa mtu asimkufurishe bali akamhukumia kuwa ni muislamu basi inawajibu juu yetu kuridhia hukumu hiyo ya Allah na kumkanushia huyo mtu kafiri tukanushe tupinge kwa huyo mtu سيمي سيكافيري نتم حكمية وإسلام نعم وليس لنا أن نتعدى حدود الله ولا هتون سيسة تباسك كوكا مفاكا يا الله عز وجل وليس لنا أن نتعرض على شرعه ولا هي باسك تسيسي كوبينغانا أو كوبينغ شريع الله عز وجل نعم هاو نمانينو أم يسيما الشيخ محمد صالح وزيمين فتاوى نور على الدرب نعم نا العلماء ikhwata alkiram ulama walilitaja jambo la takfir kukufurisha makafiri yani ku, jambo hili la ku, kuacha kukufurisha makafiri yani mtu ambaye kwamba astahiki hukumu ya ukafiri kaacha kumkufurisha walilitaja jambo hili kuwa ni katika nawaqidhul alislam kuonyesha uhatari wa jambo hili kwa hili jambo pia ni hatari sana kutomkufurisha na istahiki kukufurishwa lidhalika wakalitaja kuwa hilo ni katika mambo yenye kuvunja uislamu wa mtu قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الإمام النووي رحمه الله alisema maneno wakati alipokuwa yuwataja baadhi ya mambo yenye kumtoa mtu kwenye Uislamu atakayeyafanya yule atakayeyafanya anatoka kwenye Uislamu alipokuwa anayataja mambo kama haya alisema haya maneno wa anna man lam yukaffir man dana bighairi alislam na kuwa yule ambaye kwamba hatamkufurisha alichukua dini isiyokuwa ya Uislamu kan nasara kama dini ya nasara au shakka fi takfirihim au yule ambaye kwamba ameshuku kumkufurisha yule aliyechukua dini ambayo kwamba si ya Kiislamu au sahaha madhhabahum au akasahihisha madhhabu ya yule aliyofuata dini isiyokuwa ya Uislamu basi haya mambo matatu yote yakipatikana kwa mtu huyo mtu fahuwa kafirun yani akiacha kumkufurisha ambaye kwamba yuko na dini isiyokuwa ya Kiislamu au akashuku kwa ukafiri wake au akasahihisha madhahabu yake huyo bwana aliyochukua dini sio kwa Uislamu basi atakuwa huyo bwana ni kafiri asema fa huwa kafirun atakuwa ni kafiri wa in adhhara ma'a dhalika alislam wa i'taqada hapa zingatieni sana haya maneno ya Imam an-Nawawi rahimahullah baada ya kutaja maneno anasema wa in adhhara ma'a dhalika alislam pamoja na hilo akadhihirisha uislamu yani akafanya mambo yote ya uislamu akasema la ilaha illallah muhammad rasulullah akasali akafunga akatoa zaka akahiji akafanya mambo yote ya uislamu waataqada na akayaitakidi hayo mambo ya uislamu atabakia kuwa ni kafiri kwa sababu hajamkufurisha yule anayestahiki kukufurishwa aliyefuata dini isiyokuwa ya Uislamu au alishuku kwenye ukafiri wake au alisahihisha madhhabi yake. taib haya ni maneno ya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, na natarajia Imam An-Nawawi الإمام النووي أنا كبليك وهو يبوانا أنني معظم عنده نعم هاي منين يا الإمام النووي تتاباتا في كتاب شاكي روضة الطالبين وعمدة المفتين نعم pia vile vile ikhwata alkiram inapaswa kwa muislamu ajue kuwa hakika ya kukufurisha kwa haki yani kumkufurisha mtu kwa, kwa haki ya kukufurisha ni mtu amefanya jambo anastahili kukufurishwa akakufurishwa kwa haki jambo hili uhakika wake ni nini ha, sura yake ni gani maana yake ni nini huwa bayanu hali ma alayhi hadha almukaffaru almustahiqu lidhalika ni kubainisha hakuna lingine zaidi ni kubainisha tu hali ya huyu aliyestahiki kukufurishwa kwa nini amestahiki kukufurishwa kwa kuparaga yeye mambo ambayo kwamba ni yenye kumtoa kwenye dini kwa hivyo yule mwenye kumkufurisha hafanyi zaidi ya kubainisha hali yake طيب amebainisha hali yake huyo anayestahiki kukufurishwa akakufurishwa kwa haki basi mwenye kumkufurisha hajafanya zaidi ya hilo kubainisha hali yake ambayo kwamba ametoka nayo kwenye uislamu kwa sababu yeye kuparaga mambo yenye kumtoa kwenye uislamu laisa illa kuna lingine lilofanyika zaidi ya hilo naam lakini kwa hakika ukiangalia hii ni sura ni kuwa huyu bwana aliyopara aliyotoka kwenye uislamu yeye ndo alijichumia mwenyewe aliichumia nafsi yake yeye ndio aliyoifanyia nafsi yake ubaya kwa nini kwa kule kuparaga yeye mambo yenye kumkufurisha mambo yenye kumtoa kwenye dini wala si yule aliyobainisha hali yake yule aliyobainisha hali yake hajamfanyia ubaya amebainisha hali yake alionayo uhakika alionao طيب lakini kutoka kwa Uislamu ni natija ya yeye kuparaga mambo ambayo kwamba ni yenye kumtoa kwenye kwenye Uislamu na hii ni hakika ambayo kwamba wengi hawajui au wamechanganywa wamechanganywa kwenye hakika hii taib jambo lingine ikhwat alkirama nataka tufahamu na kila muislamu alielewe ni kuwa yapaswa tujue kuwa kule kubainisha mambo yenye kumtoa mtu kwenye uislamu na kwenye dini hili ni jambo la kisheria linalohitajika kisheria yabainishwe mambo ambayo kwamba endapo muislamu atayafaraga atatoka kwenye dini na makusudio ya kubainisha mambo haya nini ni kuwatahadharisha waislamu kutokamana na mambo hayo ili wapate kusalimika na dini yao kwa hivyo yule mwenye kuyabainisha haya mambo yenye, kumkufu, yenye kumkufurisha mtu na yenye kumtoa mtu kwenye uislamu kiuhakika awapendea watu kheri awapendia watu kheri na usalama wa dini yao taib na anawaogopea watu shari anawaogopea shari isije ikawafika lidhalika ikhwata alkiramu utakuta ulama na alfuqaha annasihun lilumma ulama wakubwa mafukaha waliokuwa na sifa ya kunasihi umma katika vitabu vyao vya fiqhi waliweka milango hasa ya kuhusu mambo kama haya mambo yenye kumtoa mtu kwenye uislamu waliandika vitabu wakaweka abwab ndani yake hasa kwenye vitabu vyao za kuhusiana kutaja na kuorodhesha mambo yenye kumtoa mtu kwenye uislamu kiasi ya kuwa sasa ni aghalabu au ni kwa uchache sana kupata kitabu cha fiqhi hakina ndani yake kitabu ridda kitab arridda yani mambo ambayo kwamba endapo mtu atafanya atakuwa amertadi na ametoka kwenye uislamu wake kwa hivyo isigeuze mtazamo kama huno au ufahamu huno usigeuze mkaambiwa kuwa wenye kubainisha mambo haya yenye kuwatoa watu kwenye uislamu hawa wanawatoa watu kwenye udini wanawakufurisha watu wanawatakia watu shari ha, ah, hilo lisiwe au lisigeuze jambo hili mkaletewa kwa sura hini mbaya yenye kuchukiza na lakini uhakika ni kuwa hawa wanawapendelea kheri na wanawatahadharisha na shari na wanataka kwenu nyinyi ili mubakie kwenye hini dini msitoke kwenye dini kwa kule kuyaepuka haya mambo yenye kuwatoa kwenye dini baada ya nyinyi kuyatambua na kuyaelewa naam na yule atakayekutoka kwenye dini kwa kuyaparaga mambo kama haya anapofanya na akastahiki kuhukumiwa kuwa ni kafiri basi yule amejichumia mwenyewe ule ukafiri kwa kule yeye kufaraga mambo kama yale naam ama hawa wenye kufanya talbis ah, wenye kuwalelea waislamu kwenye msingi wa kiirja yani wewe ukisha kusema la ilaha illallah ufanye utakalokufanya hauna neno yani muislamu hawa wenye kuwalelea waislamu kwenye misingi kama hini hmm? mtu akishasema la ilaha illallah muhammadar rasulullah na kasali na kafunga na akafanya hija atabakia kwenye uislamu kwao hata akifanya lolote atakalokulifanya miongoni mwa mambo yenye kumtoa kwenye uislamu hawa wenye kualia watu kwa malezi haya hawa hawawapendelei kheri bali hawa wanawapendelea shari ha? mtu akafanya mambo ya shirki chungu mzima akamwabudu pamoja na, asi, na, na Allah mwingine asiyekuwa Allah azza wa jal bado wao wanasema yule ni muislamu anasema la ilaha illa Allah mambo ambayo kwamba ni haki ya Allah khalisa atakasiwe yakapelekwa na wakayapeleka kwa wengine bado hawanaambia hamna neno nyinyi hata mkifanya hivyo bado mnabaki ni waislamu hawa hawawatakii kheri na sasa hivi tumeona maneno ya imam al-Imam an-Nawawi rahimahullah ametaja jambo moja tu ambalo kwamba endapo mtu atalifanya atatoka kwenye uislamu kisha akasemaje atakapokulifanya jambo hili asema wa in adhhara ma'a dhalika al-islam wa i'taqada hata baada ya kufanya jambo hili moja akidhihirisha uislamu wote na akauitakidi uislamu atabakia ni kafiri kwa hivyo jambo lenye kumtoa mtu kwenye uislamu ni mambo ya hatari lazima watu wayajua waepuke na wenye kuwafunga macho watu hapa na kuambia kwa nyinyi khalas mtasema la ilaha illallah maswali khalas hamna neno kama huyo mtakavyokusikia maneno ya huyu mulabis kuonesha haya ni malezi mabaya na si kheri anayotakia bali hii ni mishari anayotakia naam jambo la tatu ikhwata alkiram ifahamike katika maneno yake tumeona asema kwa kuwa hawakusalimika mpaka ulama mpaka ulama si watu awam peke yake kufurishwa mpaka ulama pia hawakusalimika طيب hii ni hanja mtu anazitumia ili kuchukua yani huruma za watu na kuwaviringa watu au kuwadanganya watu lakini hakuna alim aliyekufurishwa kwa sababu ya kukosea wala kwa sababu ya kuteleza hata kama ni kwenye mambo ya aqida au ni kwenye mambo ya fiqhi masaili ya kifiqhi hakuna alim aliyekufurishwa kwa hilo wala huo si mtindo wala si misingi ya ahli sunna wal jamaa طيب lakini ifahamike kuwa kumkosoa aliyokosea miongoni mwa ulama yani kubainisha kosa lake sawa leo ni kosa la katika itikadi au ni kosa katika mambo ya fiqhi si maana yake kumkufurisha yule wala kum, kumteza wala kumdunisha hiyo haina maana ni kumdunisha wala haina maana kwa kila atakayekukosea kosa la kwenye itikadi au kosa la kwenye fiqhi atakufuru sikiliza Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah rahimahullah asemaje asema wa amma takfiru ama kukufurisha hukumu hii ya kukufurisha fasawabu usawa ni kuwa أنه من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر kuwa yule atakayefanya ijtihad yani mtu ni katika ulama ni ahli wa kufanya ijtihad akafanya ijtihad kisha akakosea ile haki akaikosa ile haki yani akakosea kwenye ijtihadi yake huyo lam yakfur hatokufuru kwa sababu ya kule kukosea طيب haya ndo maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ndio ifahamike kuwa nimeleta maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwa sababu ndio katika walengwa wa huyu bwana mulabbis haya maneno yako kwenye majmuu fatawa kwa hivyo ijulikane kule kule kumkosoa ni kubainisha kuwa hili ni kosa watu wasije wakalichukua wala haina maana ni kumkufurisha hata kosa lile likawa ni kwenye aqida madamu yeye ni mujtahid ni alim ni mujtahid amefanya lile kwa kukosea naam bali maana hiyo na maksudio yake nini ni kuwatanabahisha watu kuwa hili ni kosa haya ni makosa wasije wakaingia makosa yale kwa kumuiga yule bwana au yule alim kwa kuwa wanamjua ni alim na wanamdhania kheri wakawa wanamuiga wakitarajia kuwa lile ni sawa alilolisema yeye au alilolifanya yeye طيب kwa hivyo lengo ni kuwatanabaisha watu kwa hili ni kosa kwa dalili fulani na fulani na fulani taib ili wasipate kuingia kwenye kosa kama hilo na makosa yasisambaye yasienee na hunu ni wajibu wa ulama waifanye yani lau ulama wote watanyamaza hadha wajibun kifai lau ulama wote watanyamaza kubainisha akhtaa ya waliokosea kwenye hii dini miongoni mwa wanaoigwa na kufuatwa basi watapata madhambi wote lakini lazima kupatikaniwe baadhi watakaosimama kutekeleza wajibu واجبهون العلماء والإسلام واجبهون عصورا وظهورا من زماني كتوك في تامبو نهو جهات علماء كتك كلا قرنك بينيش خطأي اليكوسيا كوني مسألة ساوى لمسألة كيتكادي أو لمسألة يكفقه بالي وليندك فتابو كوني هاي وكنا فتابو خاصة زم يندك كبينيش مكوسة يا شيخ فلاني مكوسة شيخ فلان ولا بين يا علماء هوا كشكولية كوهوكو نكوكوسيا na ni kuwa kuwadunisha na kudinishana baina yao طيب نعم سكريزا منينو الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أسيما ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما اخطا فيه حكنا تفوتي بين يكون طعني وبوكيزي وحديثي يعني رواة الحديث هو طعني يعني والي أمبو كمبا وني طعون يعني كبينيشا كسورو زاو والي أمبو كمبا حديث زاو هزيوي صحيحي كبينيشا حكنا آه، تفوتي كبينيشا كسورو زاو وتها وبوكيزي وحديثي ولا كميزيشا نكو تفوتيشا بين أمبو كمبا riwaya zao za kubalika na wale ambao kwamba riwaya zao hazikubaliki hakuna tofauti baina hilo na baina kumkosoa aliyekosea katika kufahamu maani ya Qur'ani na Sunna na akafasiri kitu katika Qur'ani na Sunna kwa tafsiri isiyokuwa yake na akashikana na kitu kisicho au akashikamana na yasiyokuwa ni mashiko طيب kwa hivyo baina haya mambo mawili ruwatul hadith kubainisha wale ambao kwamba riwaya zao zikubaliwi na kumkosoa ambaye kwamba amekosea katika kufahamu Qur'ani na Sunna hakuna tofauti baina haya mambo mawili lakini yote hayo lengo nini ni kwa kuwa liyudhara min aliqtidai bihi ili watu watahadhari kumwinga yeye kwenye kosa lile yani fima akhtaa fih kwenye kosa lile ambao kama walikosea ndani yake alafu asema waqad ajmaa alulamau ala jawazi dhalik na ulama wamefanya ijmaa kuwa hilo jambo ni jambo la juzu kubainisha kosa la aliyokosea kwa sababu asiigwe kwenye makosa yale نعم ولهذا نجد في كتبه كتب كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة بالمناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أسمى kwa hivi ndio كتاب katika في vyao vimejaa في مسألة هي كشرية أو يعني في يفتفق يعني شرية موت المسألة كفقهية أو تفسيري أو حديثي أو في تابو في اليوتيوب وكبينيش اختلاف العلماء كل مسائل أسيم وتكوت في تابو هيفو في مجادان مناظرات يعني ما هو مهديان بين قولي كزدو في شبابي قولي كلي كزنجين هكذا كتوكا يعني إذا كتوكا وإما صحابة نتابعين نوليو فاتيم قولي مسالف وليو تنقليه طيب asema walam yatruk dhalika ahadun min ahli alilm hakuliacha hilo kubainisha khata na kukosoa kosa mmoja yoyote hakuna mmoja katika ahli alilm waliacha jambo kama hilo wala daa fihi ta'nan ala man radda ala man rudda alayhi qawluhu wala hawakudai kwa kwa huko ni kumtani na kumpunguza درجة نكم طيزة ولم بقام بقولياك إمروديشوا ولا ذما ولا هكذاك هو هذا هيلوني توسي كيه ولا نقصا ولا سكم فجوزا تكما هو اللهم إلا أن يكون المصنف إسبقوا يلي من يكتون كتاب كوكسوا أو ممن يفحش في الكلام أو نمت من يكزغم زمانين ما anaandika maneno machafu hata mtu kama huyo wayusiu adab akawa anakosea adab kwenye kule kubainisha khata anawakosea adab ulama au wale waliokosea miongoni mwa ulama fi libara katika zile ibara anazozileta fayunkaru alayhi inaeleza sana maneno ibn rajab rahimahullah sikiliza semaji fayunkaru alayhi fahishatuhu wa isaatuhu atapingwa na atakanushwa ule uchafu wa maneno aliyotumia na ule ukosefu wa adabu aliyotumia duna asli raddihi wa mukhalafati wala hatopingwa kukanushwa kwa kule yeye kumrudi na kumbainisha yani kule kumkhalifu huyo bwana na kumrudi na kubainisha khata yake hili halitakosolewa bali litakosolewa lile kwa kuwa yeye ametumia maneno machafu peke yake طيب asema yote hayo iqamatan lilhujaj alshar'iyya ili ipate kusimamishwa hujja za kisheria wal adillati almu'tabara na zisimamishwe dalili zenye kuzingatiwa طيب haya ni maneno yanakuonesha wazi au yanakubainishia hili swala ha, na kukupatia sura ya uhakika katika hili swala la kukosoa aliyokosea na kubainisha mambo yenye kumtoa mtu kwenye uislamu ah. sasa utafahamu vizuri sana maneno yaliyotangulizwa yule bwana kuwa ni talbisat na ni taamimata anazileta ili kuviringa na kufinika akili za watu na kuchukua huru, yani e, ulaini wa moyo wao kuwavutia ili wapate kuwaona wale wenye kubainisha makosa na wale wenye kuwatahadharisha watu na shirki na masala ya makosa na masala ya bid'a waonekane kuwa hawa ni waovu lakini haya aliyobainisha ndio hakika na ndio waliokuwa nayo ulama qadiman wa haditha Naam, ikhwata alkiram, tutakomea leo hapa kwenye kifungu hichi kimoja insha Allah. Audio itakayofuatia tutaleta kifungu chingine na tufuatishe bayan hivyo hivyo insha Allah mpaka tuzimalize hizi talbisat zake huyu hadahullah. Hadha sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.